Buning bir ajoyib bir aloqasi bor. Aloqa shuki Muhammad ibn Abdulvahab rahimahullah o'tgan boblarda tawhidni nimaligi va uning haqiqati va uni qanday ro'yobga chiqarishligi va undan qo'rqishlik ya'ni qisqacha tavhidni haqiqati va uni xillari va u qanaqa gunohligi to'g'risida ma'lumot berdilar oyatlar va hadislar va asarlar orqali endi bir odam haqqi bilgandan keyin o'sha haqqa amal qilgandan keyin uni to'g'riligi komil bo'lmaydi uni salomatligi komil bo'lmaydi Hattoyki o'sha bilgan va amal qilgan haqga boshqa bir shaxslarni ham chaqirmaganicha o'rgatmaganicha undagi bo'lgan salomatlik komil bo'lmaydi bu to'g'riki oyatdagi val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr surasidagi mu'minlarni sifati talab qilingan ma'no bu allohga iymon keltiradi ular ziyondan salomat bo'lganlar bu ilm va yaxshi amallar qilishadi va tavasobil haq bir birlarini vasiyatga chaqirishadi bu da'vat bu ha? bu da'vat chaqirishlik bu va bis sabr va bir birlariga ana shu da'vatda musibatga yo'liqadigan bo'lsa bir birlariga sabrni vasiyat qilishadi bir birlarini sabrga chaqirishadi va darhaqiqat haq yo'lga haq yo'lni e'tiqod qilib unga amal qilib o'zi turgan yo'lni haq yo'l deb bilgandan keyin so'zsiz u ana shu yo'lga yaxshilikka intilib turib harakat qilib turganlarni chaqirishlik kerak bo'ladi va undan talab qilinadi shu narsa sabab nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sizlarni biringlar o'ziga yaxshi ko'rgan narsasini o'z birodariga yaxshi ko'rmaguncha iymoni to'liq bo'lmaydi dedilar demak la ilaha illallohga mana shu guvohlikka mana shu haqiqatga da'vat qilishlik bilgan odamga shart bo'ladi kerak bo'ladi va bu juda fazilatlik amal bu la ilaha illalloh kalimasiga va umumiy Alloh subhanahu va taoloning mukarram bo'lgan e, shar'iga chaqirishlik va uni o'rgatishlik eng afzal amaldir va eng afzal so'zdir alal itloq mutlaqo uni ustiga turadigan hech qanaqa gap yo'qdir bu bir odam bolasini hisobi minam aytilayotgan gap emas balkim mana shu oyatlarni tushirgan va butun maxluqotlarni yaratgan tadbir egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo aytadiki ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين alloh subhanahu va taoloni yo'liga da'vat qilgan va o'z nafsida yaxshi amal qilgan odamdan o'sha odamning so'zidan yaxshiroq chiroyliroq so'z bormi uni so'zidan chiroyliroq so'z bormi yo'q sabab u eng afzal bo'lgan so'zga chaqiryapti u la ilaha illalloh kalimasi Allohdan boshqaga ibodat qilishlik mumkin emasligini bayon qilayotgan va ibodat faqatgina Allohning yolg'iz o'ziga xosligini bayon qilib turgan odamning so'zi Allohning haqqini bayon qilishlik uchun aytilgan so'z eng ulug' zotning haqqini tushuntirilishlik uchun aytilgan so'z eng afzal haq bo'lib va eng afzal so'z bo'lib hisoblanadi bu Alloh subhanahu va taoloning bayonidan tushunib turibmiz va al basr rahimahulloh mana shu oyatni tafsirida aytarlarki, Alloh yo'liga da'vat qilgan odamni hada habibulloh bu Allohning sevikli bandasi va hada valiyulloh Allohning do'sti bu. Hada safvatulloh. Alloh subhanahu va taolo tanlab olgan bandasi bu. Hada xiyratulloh. Allohning yaxshilikda bo'lgan bandasi. Hada ahabbu ahlil ardi ilalloh. Bu yer yuzidagi mahluqotlarning ichidagi eng Allohga suyukli bandadir. Ajaballohu ajaballoha fi da'vati. Alloh subhanahu va taolo chaqirgan da'vatga javob berdi bu. Va da'annasa ila ma ajaballoha fi ajaballoha fi من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال qala من المسلمين هذا hadha الله bu kishi odamlarni Allohga o'zi javob bergan narsasiga odamlarni hammasini da'vat qildi va shuningdek o'zi yaxshi amalda bo'ldida Allohni chaqirgan narsasiga javob berib va qala innani minal muslimin va shuningdek men musulmonlardanman deb aytdi bu shaxs hada khalifatullah dedilar bu Allohning yeridagi xalifasidir dedilar juda bir oliy sifatlar bu shuning uchun la ilaha illalloh kalimasiga Allohdan boshqasiga ibodat qilishlikka haqlik hech kim yo'qligini isbotlashlik kalimasini aytgan shaxsning so'zi eng afzal va eng mukarram amal bo'lib hisoblanadi. va الله taala qul hadihi sabili ad'u إلى ala على Allah subhanahu va taolo aytadiki: "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allohi ala basira." Ularga ayting ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam deyapti. Mana shu mening yo'lim. Men mana shu yo'lda Allohga chaqiraman va ana shu yo'lga chaqirishlikda basira ilmning ustida bo'lgan holatda bo'ladi da'vat. Bu oyat o'zi qisqa bo'lishligiga qaramasdan juda chuqur ma'nolarga ega agar buni qisqacha sharhlaydigan bo'lsak aytamizki qul hadihi sabili Alloh o'rgatyapti bu mani yo'lim deb ayting bu mani yo'lim deb ko'rsatilishligini o'zi aniq yo'l ekanligiga dalolat qiladi va yana ad'u ilalloh man Allohga chaqiraman Allohning yo'liga chaqiraman bu oyatdan bu bo'lagidan dalolat qiladiki chaqiruvchilar har xil bo'lishligi mumkin ba'zilar Allohga chaqiradi ba'zilar Allohdan boshqasiga chaqirishi mumkin ba'zilar Allohning dinini oti bilan, Allohning dinini oti bilan o'zini manfaati va foydasiga chaqirishi mumkin. Va ba'zilar o'zini jamoati va hizbiga chaqirishi mumkin. Demak, har bitta chaqirgan shaxs haqiqat ustida bo'lavermaydi. Balkim ana shu chaqirishlikning belgisi bor. nima u belgisi desa ala basira Allohni yolg'iz o'ziga xolis unga mana shu da'vatidan na bir dunyoni mansabi yoki boyligi yoki yoki obro'si hech narsani xohlamagan holatda va ana shu da'vati ala basira bir ilm ustida bo'ladi ilm deganimizni biz tepada 3 asrli sharhlagan vaqtimizda aytdikki, ilm u al-ilmu qala allahu va qala rasuluhu va qala as-sahaba. Ilm deganimiz u Alloh aytdi va rasuli va sahobalar aytishdi degan narsa ilm bo'ladi. Mana shu ilm ustida bo'lishlik kerak. Va shuningdek ilm o'zi nima u deganda ibn abdulbar rahimaulloh aytadilarki va ma'rifatul haqqi bidalili haqni shunchaki eshitiboq bilib qo'yishlik emas balkim ana shu haq deb o'ylangan yoki bilingan narsani o'zini ochiq dalili bilan bilishlik haqni dalili bilan tushunib bilishlik o'sha ilm hisoblanadi ammo qil va qol etishdi etilgan yozilgan deyilgan degan gaplarni hammasi bu g'usa bekor gap mumkin uni safsata deyishlik ham mumkin qachon u haq haq bo'lib hisoblanadi ochiq qur'ondan va ochiq sunnatdan yoki sahobalarning yo'lidan va ahli sunna va jamoatning usullaridan usullariga suyangan holatda etilgan ilm ana shu haqiqiy ilm bo'lib hisoblanadi demak Alloh yo'liga da'vat qiluvchi mana shu bir sifatda bo'lishlik kerak ad'u ila Alloh ala basira ana va man ittaba'ani men ham va menga ergashganlar ham mash suratda bo'ladi demak nabiy sallallohu alayhi va sallam da'vatlari Allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilishlikka bo'lgan va shuning bilan birga ilm ustida tahqiq qilingan va sahobalari ham xuddi shunaqa va sahobalardan keyingi hozir hozirgi kungacha salaf solihga ergashuvchilarning da'vati mana shu Qur'on sunnat va ashoblarning ilmlarini ustiga qurilgan holatda bo'ladi va mana shu yo'l qiyomatgacha qoladi hech kim bu yo'lni o'zgartira olmaydi va o'zgartirishligi ham mumkin emas ana va man ittaba'ani va subhanalloh Allohni butun kamchiliklarini hammasidan poklayman. Allohni faqatgina o'ziga loyiq bo'lgan Qur'ondagi va Nabiy sallallohu alayhi va sallam sunnatida aytilgan sifatlar bilan sifatlab va ba'zi bir Allohning sifatlarini inkor qilib, uni ba'zi bir kamsitiladigan sifatlar bilan sifatlaydiganlardan men pokman va Allohni faqat e, Qur'on sunnatdagi aytilgan sifatlar bilan sifatlab, uni butun kamchiliklardan poklayman deydi. Fa subhanalloh va ma ana minal mushrikin deb yana o'sha tauhidni ta'kidlayapti. Men mana shu yo'limda, amalimda Allohga shirk keltirganlardan emasman deyapti. Bu da'vatning haqiqati bu. Qisqa oyat juda ko'p ma'nolarga ega. Endi mana shu da'vat masalasida Ibn Qoyyim rahimahulloh Miftahud Darus Saada degan kitoblarida aytadilarki, Allah subhanahu wa ta'ala Udu'u ila sabili robbika bil hikmati val maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan" degan oyatida Alloh Rabbingizni yo'liga hikmat bilan va chiroyli ma'ruza bilan da'vat qiling va shuningdek chiroyli bir tortishishda tortishing wajadilhum billati hiya ahsan degan oyatida odamlarni 3 tabaqaga 3 qismga bo'ldi deydilar. birinchi tabaqa haqni yaxshi ko'radi va haqqi bilgan vaqtda u haqni ustiga boshqa bir narsani ixtiyor qilmaydi agar biladigan bo'lsa o'sha odam haqni u odamga haqqi haqiqat suratida ko'rsatib unga o'rgatib qo'yilishlik kerak xolos u faqat bilmay turibdi bilsa amal qiladi u bilan tortishishlik yoki unga qattiq qattiq ma'ruzalarni aytishlikni hojati yo'q u talab qilib turibdi o'rgangisi kelib turibdi bilmasdan xato qilib qo'yayotgan bo'lishi mumkin ba'zi bir holatlarda uni faqat nima chiroyli haqiqatni o'rgatib qo'yilishlik kerak haqni haqday bayon qilinishlik kerak bu birinchi toifa bunga hikmat ishlatiladi ammo ikkinchi toifa haqni bilib uni unga qarshi bo'lgan narsa bilan shug'ullanadi nima uchun iymonini zaifligi uchun unga ma'ruza hojat bil hikmati val mauizatil hasana chiroyli ma'ruza kerak unga mana shu o'rinda Alloh subhanahu va taolo ma'ruza qilib qo'ying u kishini o'sha xato qilayotgan odamni xatosi xatosini bo'yniga qo'yib qo'ying deb aytmadi ba'zi bir da'vatda xudday bir johiliy bir nima desa bo'ladi bizada razbor razborshiylar deb shunga o'xshagan muomalada bo'lishlik kerak emas balkim Alloh aytayotdiki "Wal mau'iza al hasana chiroyli ma'ruza bo'lishlik kerak chiroyli ma'ruza birinchi ixlos ustiga quyiriladi va to'g'ri ilm ustiga va ana shu o'rganishlikda chiroyli muomala bilan bo'linishlik kerak demak bu odam haqqi bilib lekin teskarisini qiladi bu nima uchun iymoni zaif bo'lganligi uchun bu odamga u haqqi haq deb o'rgatishlikni hojati yo'q sabab u biladi haqqi haqligi va botilni botilligini faqat o'sha haqqi qilmasdan botilni qilib turibdi bu iymonni zaifligi uchun bunga ma'ruza kerak endi uchinchi tabaqa odamlar haqqi haq deb biladi lekin unga qarshi ish qiladi va shunga qarshilik ham qiladi uni o'zicha bir o'ylagan dalillari ham bo'lishi mumkin u odamlar bilan tortishiladi haq o'rgatilishlik uchun lekin ana shu tortishlik ham nima suratda bo'lishlik kerak vajadilhum tortishinglar xohlaganicha xohlaganinglarcha degani yo'q balkim vajadilhum billatihi ahsan juda bir chiroyli sifatda tortishinglar billatihi hasan chiroyli suratda degani yo'q balkim chiroyliroq va yoqimliroq bo'lgan suratda tortishinglar ana shu tortishish tortishuvchi bo'ladigan bo'lsa u o'zi tortishib turgan masalasini juda yaxshi bilishlik kerak u ho tavhid bo'lsin yoki butun aqida boblaridan bo'lsin yoki butun fiqiy masalalarda bo'lsin o'zi haqligini Qur'on sunnatdan dalilni bilib turib tortishlik kerak ammo falonchi pistonchidan eshitib olib o'zini masalan nima xaloq qilishlik mumkin agar bir bid'atchiga yoki bir adashgan odamga yo'l qilib qoladigan bo'lsa uni xatosini ko'rib u bilan tortishadigan bo'lsa o'zi halokatga yo'l qilib qolishligi hech gap emas shuning uchun mana shu o'rinda ibn qayyim rahimahulloh mana shu darajalarga bo'ladilar بوبنا رياضي تلاكي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث, بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب عباس رضي الله عنه يتلركي yeterler صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه anhu'nu Yamanga da'vat da'vatga jo'natganlarida u kishiga vasiyat qilib etdilar. Mana shu o'rinda bir narsaga e'tibor berishligimiz kerak. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ashablarini da'vatga jo'natgan vaqtlarida har kimni jo'natganlari yo'q. Bu dalolat qiladiki, da'vat har kimni qo'lidan kelavermaydi. Yaxshilikka buyurib qo'yishlik yoki birorta yomonlikni yomonlikdan qaytarib qo'yishlik mumkin. muayyan bir masalalarni bilsa ammo odamlarga peshvo bo'lib ularga shariatni o'rgatib haqqi haq deb botilni botil deb ko'rsatishlikka unga Qur'on sunnatni ilmi kerak olimlarning tarbiyasi kerak va shu orqali da'vat qilishlik kerak shuning uchun nabiy sallallohu alayhi va sallam da'vatlarida mana shunday ashablarni jo'natdilar muaz radhiyallohu anhu kim u kishi nabiy sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki butun ummatimni olimlari butun ummatni olimlari qiyomatda bir saf turganda muaz radhiyallohu anhu shularni boshida turadilar va yana boshida emas birinchi qatorda balkim ulardan bir qancha oldinda turadilar radhiyallohu anhu va alloh. va nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday ali radhiyallohu anhu ni jo'natadilar Ali radhiyallahu anhu to'risida Nabiy sollallohu alayhi vasallam Sahih Buxoriyda aytadilar-ki, "Aqlo ummati Ali" deydilar. Mani ummatimning eng qozisi Ali radhiyallahu anhu deydilar. Va Abu Musa radhiyallahu anhu jo'natanlar sahobalarning fuqaholaridan va Abu Bakr radhiyallahu anhu va Umar radhiyallahu anhu anhularning vaqtlariga keladigan bo'lsak, ular ham faqat ashoblarni ichidagi juda ilmlik va fuqaholarni da'vat va chaqirishga jo'natgan jo'natishgan bu dalolat qiladiki johil hech qachon da'vatchi bo'lmaydi ammo ba'zi bir shaxslarga o'xshab bilar bilmas ko'chama ko'cha yurib da'vat qilishliklar bu nabiy sollallohu alayhi vasallam va ashoblari yo'lida da'vat qilib turgani yo'q balkim ular iloji boricha oz bo'lsa ham ilm o'zlari o'rgatib turgan narsani o'rgatib o'rganib yaxshilab shundan keyin da'vat qilinsa nabiy sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq amal bo'ladi inshaalloh lamma ba'atha muadan ila al-yaman bu yana bu hadisda yana bir ma'no borki Ahad hadislar bilan amal qilishlik bobiga kelib to'xtaymiz ahad hadislar deb yolg'iz yo'ldan bitta yo'ldan kelingan yoki ikkita yo'ldan kelingan yoki uchta yo'ldan kelgan hadislarni umumiy ahad hadislar deb hisoblanadi bitta yo'ldan kelganni g'arib deyiladi ikkita yo'ldan kelganni aziz deyiladi uchta yo'ldan kelganni mashhur deyiladi va bu e, g'arib va aziz va mashhur bularni hammasi ahad hadisdan deb hisoblanadi Nabi sallallohu alayhi va sallam islomni asllari Allohni iymon Allohga iymon keltirishlik va payg'ambarlariga va farishtalariga va shuningdek namoz, ro'za, zakot, haj masalalarini, islom iymon rukunlarini o'rgatishga bitta sahobiyni jo'natganlar. Demak, bitta odam bir bitta shaxsning xabari uni dinida salomatlik bo'lgan, sodiq bo'lgan odam bo'ladigan bo'lsa, arab tilida fiqa deyiladi. Ishonchlik so'zida ishonchlik odam bo'ladigan bo'lsa, bitta shaxsning xabari ilm bo'lib hisoblanadi u xoh aqidada bo'lsin xoh fiqhi masalada bo'lsin xoh fazilatli amallarda bo'lsin agar isnodlari salomat bo'ladigan bo'lsa yolg'onchilardan yoki zaiflardan isnodi qabul qilinadigan raviylar silsilasidan bo'ladigan bo'lsa demak u xabar dalolat qilgan ma'lumot ilm bo'ladi xoh u aqidada bo'lsin yoki fiqhda yoki boshqada nabiy sallallohu alayhi vasallam yamanga muoz roziyallohu anhu jo'natganlarida aytdilarki innaka tati qavman min ahli kitab siz ahli kitobdan bo'lgan bir qavmga kelib e, borasiz dedilar nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shu hadisda muoz roziyallohu ga o'rgatyaptilar kimga hozir bormoqchilar bu dalolat qiladiki da'vat qilib turgan odam o'zini muqobilidagi odamni bilish shaxslarni bilish kerak ular qaysi darajada ilmda ularda nima bor ular kofirmi yoki musulmonmi agar musulmon bo'ladigan bo'lsa qaysi darajada ilm egalari nima ularda ishkollar bor nima muammolar bor ularni muammolasi muammolari ulug'iyatdami yoki bid'atlardami yoki qabriy masalalardami yoki nimada o'zi o'rganish kerak bala shahar shahar ahllaridan so'rashlik kerak bilishlik kerak a buni bilishlik vahiy va tajriba orqali bo'ladi vahiy yoki tajriba orqali tajriba egalaridan so'raladi agar ilmi kamroq bo'lsa ham sizdan tajriba egasini tajribasidan foydalaning u past ketishlik bo'lmaydi imom buxoriy rahimahulloh aytadilarki man mana shu ilmga yetganimda yetgunimcha o'zimdan ilm ilmliroqdan ham o'rgandim o'zimni ham tengdan ham o'rgandim o'zimdan past ilmda bo'lgan shaxslardan ham o'rgandim deydilar o'rganishlik ayb emas ho u ilm bo'lsin ho tajriba bo'lsin innaka tati الكتاب min ahli ما تدعوهم falyakun شهادة أن tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illalloh mana payg'ambarlarning da'vati ahli kitobga kelingki va ularga eng birinchi da'vat qiladigan أورغت o'rgatadigan narsangiz Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik ga guvohlik berishlikka chaqiring mana shu payg'ambarlarni da'vati Alloh aytadiki va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budulloha va ijtanibut Alloh subhanahu va taolo jo'natgan payg'ambarlar o'zlarini qavmlariga eng birinchi yetadigan da'vatlari bu la ilaha illalloh kalimasiga bo'lgan Allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilishlikka bo'lgan ammo hozir ba'zi bir ba'zi birlar endi musulmonlar ku bular musulmonlarga nima qilamiz endi la ilaha illalloh o'rgatib ular aytishadi ham-ku. ular namoz o'qishsa zakot berishsa ro'za ro'za tutsa, ularga la ilaha illalloh kalimasini o'rgatishdan foyda nima balkim ularni o'g'rilikdan qaytarish kerak zinodan qaytarish kerak deb aytishadi bu ha, bu hammasi tashqi ko'rinishidan chiroyli gapga o'xshaydi lekin noto'g'ri bu to'g'ri odamlarni zinodan qaytarish kerak o'g'ridan qaytarish kerak lekin la ilaha illalloh kalimasini gapirib turib qabrga borib turib bola so'rasa sehrgardan borib turib sehr sehrdan foydalansa shunga ishonsa va kufrga cho'ksa-yu, u zinodan saqlangani nima foyda bo'ladi unga nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki man ata arrafan saddaqa" faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallohu alayhi vasallam deydilar. Kimda kim polvonga kelib o'shandan xabar so'rab, o'shani tasdiqlaydigan bo'lsa, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tushgan vahiyga kofir bo'pti deydilar. Unga nima namoz foyda beradi, nima zakot foyda beradi? Bu musulmonlarning e, e, e, shaharlaridagi bu shirklar, bu joriy bo'lib ketgan bid'atlar bularning hammasi o'sha jaholatdan bu payg'ambarlarni asl la ilaha illalloh kalimasiga chaqirilgan da'vatlari yo'qligidan va illa asl payg'ambarlarning yo'li birinchi shundan boshlanishi kerak payg'ambar alayhissalotu vassalam 10 yil hech qanaqa bir farz narsa bo'lgani yo'q na namoz na ro'za na, na, na haj bo'ldi faqatgina la ilaha illalloh kalimasini sahobalarning qalblariga barqaror qilishlikka harakat qildilar shu bilan qiyomatgacha payg'ambarlarni yo'li mana shunday davom etadi kimda kim mana shu yo'ldan boshqa yo'lni taniydigan bo'lsa alloh subhanahu va taolo aytgandek la tattabi'us subul boshqa yo'llarga ergashmanglar tafarraqa bikum an sabili Allohni yo'lidan bu yo'llar adashtirib oladi zalikum wassakum bih Alloh subhanahu va taolo sizlarga buni vasiyat qilib eslatyapti فَاِنْهُمْ اَطَعُوكَ lidhalik Mana shu la ilaha illalloh kalimasi Allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik va unga hech narsani shirk keltirmaslik haqligiga iymon keltirishadigan bo'lsa, ularga xabar beringki, Alloh subhanahu va taolo har bitta bandaga bir kunda 5 vaqt namoz farz qilganligi va bu namozni la ilaha illalloh kalimasidan keyin kelib turadigan so'z bo'lganligi buni oliy darajada balkim islomning eng katta ustunligiga dalolat qiladi va shuning uchun ba'zi bir olimlar bu namozni tashagan butunlay tashagan odamni kofir deyishgan bu xatarli masalan. ahli sunna va jamoat aimmalari bu masalada xilof qilishgan to'g'ri lekin ularni xilof qilganliklarini o'zi bir masalada xilof bo'lishini o'zi juda bir xatarlik va unga e'tibor berishlik lozim bo'lgan masalalardan bu hisoblanadi shuning uchun 5 vaqt namozga chaqirilishlik kerak kalimadan keyin agar sizga shu narsaga itoat qilishadigan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo ularning mollarida sadaqa farz qilganini xabar beringki e, ularni ichidagi boylaridan o'sha mollar olinib kambag'allarga qaytariladi ular shunga itoat qilishadigan bo'lsa o'sha zakotlarini olayotgan vaqtlarida mollarini ichidagi hurmatlik va e'tiborlik bo'lgan qimmatbaho narsalardan saqlaning dedilar shuning uchun e, zakot yoki sadaqa olinayotgan vaqtda molni o'rtachasidan olinadi kambag'alga ham ziyon bo'lmasin yomonini olib yaxshisini olib boyga ham ziyon bo'lmasin bu islomning adolatidan o'shaning uchun va iyyaka va karoima amwalihim wattaqi da'vatal mazlum zulm ko'rgan mazlumni duosidan ehtiyot bo'lgin saqlangin dedilar fa innahu laysa baynaha va baynallohi hijab bu mazlumni duosi bilan ham Allohning orasida hech qanaqa hijob yo'q hech narsa to'smaydi bu nabiy sallallohu alayhi vasallamdan bo'lgan yo'lda safarga chiqib turgan bir ashablardan biriga bo'lgan chiroylik bir vasiyatlari bu hadisda juda ko'p foydalar bor bu qisqacha aytib o'tamiz sabab mavzumiz boshqada ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر نبي صلى الله عليه وسلم خيبر كنا اتلاركي لأعطيان الراية غدا رجلا يحب الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ertaga man bayroqni Alloh va rasulini yaxshi ko'radigan va Alloh va rasuli ham uni yaxshi ko'radigan bir kishiga beraman dedilar. Yaftahullohu ala yaday. Alloh subhanahu va taolo o'sha kishining qo'lida fath qiladi dedilar. bu yerda bir masalaga e'tibor berishimiz kerak yuhibbulloha va rasula Alloh va rasulini yaxshi ko'radi u kishi bu har bitta mu'minda bor sifat inshaalloh sabab Alloh va rasulini yaxshi ko'rmagan odam mu'min bo'lmaydi Masala bunda emas, masala undan keyingisida yuhibbuhullohu va rasulu. Alloh va rasuli uni ham yaxshi ko'radi. Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Biz Alloh va rasulini yaxshi ko'ramiz, so'zsiz mu'minmiz, lekin qilgan amallarimiz Alloh va Rasulini muhabbatiga sazovor bo'ladigan darajadami yoki unga yetmadimi? Mana shu narsa bizni g'amga tushirishlik kerak. Ammo Allohni yaxshi ko'rishlik so'zsiz bu. Har bitta mu'minning qalbida inshaalloh. Alloh va Rasuli bu bandani yaxshi ko'rarmikin? Mani sizni falonchini, pistonchini yaxshi ko'rarmikin? O'sha yaxshi ko'radigandek amal qildimikin shu? Mana shu narsaga e'tibor berishlik kerak. Fabatan nasu yadukuna laylatahum. Odamlar mashq vaqtda juda bir vahmada bo'lishdi. Nima qilishadi? Kimga berilarkin? Bu juda bir oliy darajada. Alloh va rasulini yaxshi ko'radigan odam ekan bu. Har bittasi o'yladiki, men berilsamikin deb. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytarlarki, hech vaqt amirlikni umid qilmagandim deydilar. Faqatgina mashi kechada umid qilib qoldim deydilar. Nima uchun? amir bo'lishligi yoki xalqqa bosh bo'lishligi peshvo bo'lishligi emas balkim Alloh va rasulini muhabbatiga erishishlik uchun bo'ldi bu faqala nabiy sollallohu alayhi vasallam ertalab bo'lganda tong otgandan keyin nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki aytdilarki ayna ali ibn abi Talib Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu qatlalardilar. Faqila huwa yashtaki aynay. Ko'zlarida bir og'riq bor edi. fa arsalu ilayhi fa utiya bih keyin olib kelindida fabasaqa rasululloh sollallohu alayhi vasallam fi aynay va da'alahu nabiy sollallohu alayhi vasallam u kishini ko'zlariga muborak og'izlaridan tupurdilar u kishini ko'zlariga hattoiki u kishi sollallohu alayhi vasallam duo qilganlaridan keyin xuddi ko'rmagandek pokiza bo'lib qoldilar ko'zlarida hech qanaqa bir og'riq qolgani yo'q كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية keyin nabiy sollallohu alayhi vasallam u kishiga bayroqni berib aytdilarki shoshilmasdan yo'lga chiqing hattoiki ularni atrofiga yaqinlashganingizda islomga ularni da'vat qiling va ularga xabar beringki Allohning haqqi nimaligini Allohning haqqi nimaligini xabar bering tepada Allohning haqqini nimaligini yetib o'tdik Muaz anhu ning hadislarida ma haqqul ibadi Alloh va ma haqqullohi alal abid. Ha? Haqqullohi alal ibad an ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a. Allohning bandalarini bo'ynida bo'lgan haqqi uni yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik va unga hech narsani shirk keltirmaslikdir. Shuni dedilar eng birinchi bo'lib. Bu ham tepadagi Muaz radhiyallahu anhu ga o'rgatilgan vasiyatdek. Vallahi la yahdiyallohu bika rajulan. Yana vasiyat qildilarki, ey Ali dedilar, siz sabablik Alloh subhanahu va taolo bir shaxsni to'g'ri yo'lga boshlab qo'yishligi khayrul laka min humrin humrin na'am. Sut ana shu tuyalarning ichidagi eng yaxshi qizil tuyadan ko'ra afzal dedilar. Bu o'rinda maqsad o'sha tuyani emas, balkim shaxslar uchun, har bitta shaxs uchun eng yaxshi dunyoni matolaridan matolarini ichidan eng yoqimli bo'lgan narsadan bir shaxsning hidoyati afzaldir demoqchilar shuning uchun bu bobda tavhidning asli da'vat qilishlikni asli nimaligi va nimaga da'vat qilinishligi va qaysi suratda da'vat qilinishligi va da'vatchi qanaqa sifatlarga ega bo'lishligi qisqacha bayon qilingan inshaalloh shu bilan darsimiz to'xtaydi inshaalloh subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk allohumma solli ala muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain